А Ігор уже вдома? Що? Дивиться програму час? Відірви його, будь ласка, на хвилинку. Давно вже не чув його приємного баритону. Спасибі. Привіт, Ігоре. Оце я кажу своїм товаришам, що коли люди добре працюють, то вони у таку пору заслужено відпочивають, можуть собі дивитися програму час та бути в курсі всіх подій, а не гибіти, як ми на роботі. Слухай. Чи нема часом серед твоїх численних приятелів когось у ПТУ вагоноремонтного заводу? Або на самому заводі такого, хто добре знає ПТУшників? Розумієш? Він коротко виклав Соломатину суть справи. Розжовувати тому не треба було. Що? Є? Дружинник? Чудово. Я теж його знаю. І щось не пригадую такого. Ну, нехай. Добре було б сюди його зараз. Ага, постарайся. То я вже висилаю за тобою машину, а Галинці передай мої вибачення. Чекай. Грек пішов домовлятися з начальником відділу служби, кучерявий розшукувати директора ПТУ Халаїма, Маринич залишився сам. Із задоволенням подумав, що він уже міцно прижився в міському управлінні спрацювався з товаришами, він їх і вони його розуміють з півслова. Приємно мати справу з професіоналами, людьми кваліфікованими, які добре знають своє діло. От тільки не зрозуміло, як це такий сумлінний дончик міг прогавити Марушка. Роздами перервав різкий телефонний дзвінок. Може, Соломатин Маринич схопив трубку. Добрий вечір. Мені треба товариша Маринича, почувся тоненький, але вимогливий голос доньки. Товариш Маринич уже слухає. А я тебе відразу не впізнала, защебетала Наталочка. Чого ти кажеш одне слово я? Треба казати Маринич слухає або вас слухають, тоді можна впізнати, а то я, я так негарно. Зауваження сприйнято, і з завтрашнього дня відповідатиму так, як ти наказуєш. Ти щось хотіла, Натулю? Так, дуже хотіла, щоб у такий пізній час мої батьки були вдома і займалися вихованням своєї єдиної доньки. Викапана мама, радісно здивовано відзначив Маринич. Як то діти так швидко переймають інтонації та манеру висловлюватися, ну чисто як Вікторія говорить. Бажання, я вважаю, цілком справедливе. А що, хіба мами ще немає вдома? У мами ж сьогодні вечір у школі. Півгодини тому вона дзвонила і теж запитала, а що хіба тата ще нема вдома? Наталя точно скопіювала тон Вікторії. Ясно, засміявся Маринич, покинули бідну дитину. У таких випадках, донечко, нічого не залишається, як зайнятися самовихованням. А за це я урочисто обіцяю у найближчу неділю вивезти вас обох у ліс. Готуй банки для малини. Ура! Добраніч, Наталочко. Поклав трубку і кілька хвилин думав про доньку. Яка то радість у житті? От поговорив з нею і немов якимось чудодійним еліксиром знював тому цього напруженого дня і неспокійного вечора. Один за одним задзеленчали дзвінки. Грек сповістив, з відділом служби все полагоджено. Кучерявий доповів, директора ПТУ він розшукав, той дозволив відпустити учні на патрулювання, відповідно вказівку коменданту гуртожитку уже дано. Він, кучерявий, їде в гуртожиток, там разом з комендантом чекатиме дальших вказівок. Шурикен кричав у трубку Такий мали рації, товаришу підполковник. Голова з Петеушником і на Червоноармійську приїхали на таксі. Знайшов водія, якого пізнав на фото Марушка. Машину взяв хлопець на привокзальній площі, а Марушка пізніше підсів. У Петеушника водій помітив на руці витатуйровані якісь літери. Маринич наказав Шурикяну їхати в управління разом з водієм. До кабінету увійшов грек, а через кілька хвилин Ігор Соломатин з хлопцем атлетичної будови. Не впізнаєш його, вітаючись та вказуючи на свого супутника, весело запитав Соломатин. А ви майор Маринич будете, а ви.